MC Gusta, Lucas gol. From Brasil, de Max no beat. Quem diria que fosse chegar nesse ponto? Me fale, eu tô pronto, tô querendo saber. É melhor pra você. Não precisa me preservar, não vou me assustar. Prometeu que ia se conter, eu falei que pagava pra ver. Pediu pras amigas, falou que não ia dançar. <laughs> Mas a sua promessa, o grave bateu pra quebrar. E quando ela escutou grave, ela desce suave, desce suave. Toda sem maldade, ela desce suave. Tem habilidade, ela desce suave, desce suave. Que maravilha! É só bunda pra baixo, bunda pra cima, é só bunda pra baixo, bunda pra cima. Olha essa menina, toda empinadinha, só bunda pra baixo e bunda pra cima. Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara e já tá preparada. Ela joga na cara, toda abusada e na arte da dança ela já é treinada. E quando viu já tava rebolando, e quando viu já tava rebolando, as mãozinhas pra cima jogando e o ritmo te controlando. E quando viu já tava rebolando. Quando viu já tava rebolando As mãozinhas pra cima jogando E o ritmo te controlando Usando, causando E mexendo, rebolando As mãozinhas pra cima jogando E o ritmo te controlando Usando, causando E mexendo, rebolando As mãozinhas pra cima jogando E o ritmo te controlando que vou chegar nesse ponto? Me fale eu tô pronto. Tô querendo saber. É melhor pra você. Não precisa me preservar. Não vou me assustar. Prometeu que ia se conter. Eu falei que pagava pra ver. Mentiu pras amigas, falou que não ia dançar. <laughs> Mas a sua promessa, o grave bateu pra quebrar. Quando ela escutou grave, ela desce suave, desce suave. Toda sem maldade, ela desce suave. Tem habilidade, ela desce suave, desce suave, que maravilha. É só bunda pra baixo, bunda pra cima, é só bunda pra baixo, bunda pra cima. Olha essa menina, toda empinadinha, só bunda pra baixo, bunda pra cima. E quando viu, já tava rebolando. E Quando viu, já tava rebolando as mãozinhas pra cima jogando e o ritmo te controlando. E quando viu já tava rebolando, e quando viu já tava rebolando, as mãozinhas pra cima jogando e o ritmo te controlando. Pensando, causando e mexendo, rebolando, as mãozinhas pra cima jogando. causando e mexendo. As mãozinhas pra cima jogando e o ritmo te controlando.